บุ๊กทูสามสิบสี่ติกาปุลุเอมปัตบนรถไฟ di kereta นั่นรถไฟไปเบอร์ลินใช่ไหมครับ apa ini kereta yang menuju Berlin รถไฟออกเมื่อไหร่ครับ Kapan kereta akan berangkat รถไฟไปถึงเบอร์ลินเมื่อไหร่ครับ Kapan keretanya tiba di Berlin ขอโทษครับ ผมขอผ่านหน่อยได้ไหมครับ Maaf boleh saya lewat ผมคิดว่านี่เป็นที่นั่งของผมครับ Saya pikir ini tempat saya ผมคิดว่าคุณนั่งที่นั่งของผมครับ Saya pikir Anda duduk di tempat saya ตู้นอนอยู่ขบวนไหนครับ Di mana gerbong dengan tempat tidur? ตู้นอนอยู่ขบวนท้ายสุดของรถไฟ Gerbong tempat tidur ada di bagian belakang kereta. และรถเสบียงอยู่ขบวนไหนครับ ขบวนหน้าครับ Dan di mana ruang makan? Di depan. ผมขอนอนข้างล่างได้ไหมครับ Apakah saya dapat tidur di bawah? ผมขอนอนตรงกลางได้ไหมครับ Apakah saya dapat tidur di tengah? ผมขอนอนข้างบนได้ไหมครับ Apakah saya dapat tidur di atas? เราจะถึงชายแดนเมื่อไหร่ Kapan kita melewati perbatasan? ไปเบอร์ลินใช้เวลานานเท่าไหร่ครับ Berapa lama perjalanan ke Berlin? รถไฟจะเข้าช้าไหมครับ Apakah keretanya terlambat? คุณมีอะไรอ่านไหมครับ Apakah Anda punya sesuatu untuk dibaca? ที่นี่มีอาหารและเครื่องดื่มขายไหมครับ Apakah kita bisa memesan makanan dan minuman di sini? คุณช่วยปลุกผมตอนเจ็ดโมงได้ไหมครับ Apakah Anda bisa membangunkan saya pukul tujuh pagi?